sei urte berezi izan dira azken mandatuntan auzapezen aldetik asteko Benzan hasi zuen mandatua diputatu izan arte, ondotik Bernadet Juglezenak hartu zuen segida, eta mandatua bururatu Christian Devezek, Christian Devez presentatuko da, eta parean argitsu iriartu jutik ere maiten duen, nahi dugun egia zerrenda izanen du argitzu iriartu jutik gurekin da goizuntan, egunon? Egunon? Ogoiteraziko ditugu joan den aldiko emaitzak, eh, Ben Zambruk euneko irurgoita ama bi egin zuen, eta zukere maiten zinuen zehendak euneko ogoita zazpik, asik ogoita sortzi. Gauzak desberdin izaiten aldira, horretan? Bon, lehenik nahi nuke eran, eh, bon, ni naiz uh, horren buru, me eh, zinez lan kolektibo bat egin dugu. Behar da, zerrenda buru bat, baina nahi nuke uh, azpimaratu hori. Mhm. Bon, gero, bai, segur uh, aurten guretzat, bon, bru ez da presentatzen, beraz, pentsatzen dugu alaike, ebe zerrendako ez, pasatzean. Mhm. Eh, hainitz lan egin dugu, sei urtez, eta ere uh, ikasi dugu. Ikasi dugu, hor girenak eta agunt eh, berriak ginen lan hortan, eta zinez ikasi ditugu gauza, eta beraz eh, politika mundu hortan ere sartu gira, eta uh, beraz uh, indar berri horrekin ere hor pres gira, nahi bozu, uh, etxean uh, jartzeko, mhm. irabazteko. Oposizioko mhm. haute zinen, beraz, uh, behar bada bai. proiektuak aipatu haitzin, behar bilan bat pasatu sei urteetaz? Bon, alors, bilan bat, uh, erran ezake... Uh, Eh, guri esker uh, ez dutela egin, uh, nahi zuten egin uh, kampinkar uh, toki bat, uh, aparkatzeko toki bat uh, nahi zuten egin <clears throat> uh, uoldegarri lur batean. Eta erten zuten ez eh, ez, ez zela izana, ez zela, ez aldiz izana zen, badakizu 2000 eta amalaueko uoldetan, hor bete-betia zen, eta behaz guka bisatu dugu prefeta, eta azkenean, be, ez zuten, ez zuteukan eh, <clears throat> baimena horiteko, eta zinez gure lan gehiengoa izana da PLU horrentzat, PLU, eh, bez, denek badakite, nahi dituztela eraiki ikigarri pasatu lur Euh, <clears throat> lur batzuk euh, marienako lur, euh, lurak, eta ere alkiden parian den lur handi Hala. Mhm. Eta gure gure zinez hor eh, borrokatu gira. Borrokatu gira eta e, segitzen du. Ez da bukatua <coughs> eman dugu afera, eman dugu afera eh, tribunalean. Eta ez gira bakarrak, lurzein diak, kad, bat dira partikularak ere. Eta hor zinez espero dugu, ebe entzuna izana girela eta jendek eh, gure alde bozkatuko dutela uh, martxoaren hama bostean. Mm guk biztan dira, uh, hori uh, gure lehenbiziko lana izanen da, lur horik berriz laborantxari eta itzultzia. Eta lurren uh, kudeaketan, beraz, uh, erriko etxean uh, balin bazizte, uh, nola ere manen duzue, zer izanen da zuen lehentasuna? Ebe, hori egin dizut, mm -hmm. laborantxako lur horik babesteko, eta uh, ditugu ahal ditugunak ez era ikigarriak pasatzeko. denek badazkite uh, zalagoitirenak direnak direla, uh, eh, dubezen lagun handia, eta uh, horrentzat nahi dituztela uh, pasarazi mm. Eta gio alkiren parean ere, uh, bada lur bat nun baden ura, azpian, eta horren ere alkikek zuen nahi eh, eh, hor uh, eman bere enpresa, eta uh, badakigu uh, batek erosi duela lurori, eta uh, hor eginen duela uh, ekonomiko baduela proiektu bat. Voilà. Zuen programa irakurtzen delarik, uh, lehen punduetak bat, aipatzen duzue, kanbo herri iritarra izaitea, herritaren parte hartzea, nola iten da Bai. Bona, ibozu, dendek sartzen euh, uh, direla ikanbora, terten dute betia, zehiri edera, euh, badira loreak, garbiada, hau eta hua. Me jendeak ez dira kutsatzen. jendeak ez dira mintzatzen. Ez da tokirik nahi bozu, hori jendentzat, uh, elkartasunaren zat, hor egiten ditugu etxe etxe ibiltzen gira, eta badira hainetze jende euh, bakarik bakarrik bizi, uh, bo, eta guk nahi ginuke berriz eman herriari, eh, nahi bozu, egin herri bizi bat. Eta nola, nola egin nahi duzu hori, badituzue proiektu konkretu batzu? Bai, bai, eh, ebe eh, janik, ezari mainak... hor eh, jendek eh, elkar ikusteko, elkar kutsatzeko, eta ere nahi ginuke eh, gazten zat, zenta kanbon bat gaztiak, alaike, mhm. eta behaz nahi ginuke gazte informazio gune bat egin, eta hor edukator batekin. egin, Mhm. Hori dira gure, eta gero biztan dena, sozial, sozial partean, ere nahi ginuke uh, uh, mutuel bat, herriko mutuel bat ezari. Hala. Eta ere uh, ezari uh, pas bat nahi bozu egiteko kulturaren zat eta kirolen zat. Transizio ekologiko mailan, bat proposamen batzu? Ja, bai, biztan dena. <coughs> bestek bezala, me erten dut irriz beste bezala, zenta denek bat dituzte, eh, xarri uh, eh, joan engira denak eh, biziren uh, protokoloa izen petzerat, uh, segurniz uh, dövezen ekipa ere han izalen dela, horretarazten dut dela sei urte, horretar uh, behatzi proposamen izen petu zituztela, eta ez dutela bat ere bat, ez dutela bat ere uh, bainore bururatu. Voilà. Bez e, nahi bozu bez gure uh, transizio ekologioaren uh, e, engeiamenduak uh, e, maiten dizkizut uh, gehienak dira izanen da ekoitza publikoetan energia hobeki menperatu. gero ondakinen muristearen alde lan egin, ara, zero ondakin, zero uh, xauketari buruz joiteko uh, edateko ura ere aurreztu, zenta kanbon uh, eh, loriako ino uh, eh, dituzte uh, urarekin. Mhm. voilà. Eta voilà, energia ere ikusi nola, nola um, urbildu, batakizu energiari eta ienerri. Zuen eh, mhm. eh, eh, e, beraz e, EH sustengatzen du, parean EAJ bai. e ta alderdiak sustengatzen du Christian de Bezen e, eta mhm. kideak ere bahnean. E, abertzalen boska zatituko da, kamor? <laughs> Ez dakit, ez dut uste. Jendek badakite alaiken zoindiren... Uh zoin diren eh, egiazko abertzaleak, Uh, eh, gu gure parean eh, segur PNV uh, eta sustengatzen du uh, talde hori, talde horrek ditu laborantzako lurak eta uh, saltzen eta behaz uh, eskoalegia uh, eskoalegian uh, abertzalek eta zedifitzen dute uh, uh, hizkuntza, lura uh, presoak bo, eta horiek, eh, horiek eh, ez dakit, horien programak, programan, zenta ez dugu ikusia ere horien programa. Ez dute oino banatua, hala, da, uh, eh, sortzi egunen budian boskatuko dugu, eta ez dute oino banatua horien programak. programa. Mm. Beaz, bon, ez dakit, ez gira hortaz beldur. Badakigu uh, abertzalek, alaike, guretzat boskatuko dutela. Arritxu idiartu guti, uh, eh, elgarra gurtu haitzin, eh, bai. kanboko hau zapez eh, hautatua uh, bazina, zure lehen neugia, zoin litaike? Lehen erabakia? Lehen, lehena, be... lehena, lehena, uh, landu, berriz uh, ikusi PLU hori, hori zinez, zenta nahi bauzu, eta etxe bizitzak egin, gaztentzat eta eta ez dutena hainize diruentzat, zenta badakizu falta zaikula kanbon, eh, sei eta bergoita hamar etxe bizitza. Gure eskolak husten ari dira. Galtzen dugu postu bat uh, publikoan uh, sartzean, irailean, eta hantxorreze uh, pribatuan. Bez hori uh, zinez guretzat biziki grabea da. Bez berditugu atxiki gure gazteak kanbon. Eta hiri, hiri hori, da berriz bizi bat eman. Nahi, dugun erriaren, nahi dugun eh, erria zerrenda ren buru zira iriartu guti. Milesker ba. eh, gure ganat eta <clears throat> martxoaren ama bostean beraz. Bakarik ba, ba, zerbait egan. Eh, bai, uh, ostiralean, uh, biak, badugu sustengu gaua zabalki gelan, atxeko zazpeak etarditan. Eta bistan dena, boska nahi dugu nerria. Mil esker, bestalde bat